Bai, hori erran daiteke, prokuradoreak mila euroko isuna eskatzen baitzuen ostia kolektiboko lau hauzipetuen eta bosteun eurokoa izan baita azkenean kondena gibelapenarekin. Hatzmarkak eta DNA esemaitea gatik aliz surituak izan dira, eta gainera epaileak adirazidu militanteak eta pertsona ezagunak izanik, ez dela arrazoirik DNA eskatzeko, erabaki hori azpimarragarria iduritu zaio Dominika Dage gauzipetuari. Ah, nik azpimaratuko nukena da eh, surituak gehela uh, eh, aztarnak eta ADNa ez emateagatik. Eta hori ustez azpimaratu behar da, zeta uh, jakin behar da eskubide bat dela hori ukatzea uh, kondenatuak uh, ezgaren bitartean. Eta hori da nintzat, importantena errabaki hortan. Buigek, hogeita lau mila euroko kalte ordaina eskatzen zuen eta epaileak 6 mila eurokoa eska seman die, erranez gainera handeak eta zaparte urteko euneko hogeita marreko igatze naturala ere hartu behar dela kontuan. Zortzia un euro ordaindu beharko dituztere abokatu gastuentzat. Erabaki horren bidez, epaileak ekintzaren zentzua ulertu duela, adierazten duela errandigu, alean larrea abokatuak. Epaitegiak ulertu du eh, ekintza horren uh, eh, eta behaz sortako dute uh, eh, eh, izun hori apaltzen eta giperapenarekin emaiten. Ama eguneko epean ezpadu neork elegiterik aurkezten erabakia irmoa izanen da.